Eta astero bezala eskualdeko berri eh, e, eman behar dugu eta horretarako dugu telefonaren bestaldean urkotxe beste, kaixo urko? Bai, kaixo no, mirari. Bona, zer moduz? Erki, asteburua luze izan denetako, lankide batzuk uh eh, -huh. lan izan dira, nik jai izan dut, beraz, erki. Oso, ongi gugere asteburu luze izan dugu, baina badugu ze kontatu, eh, ze kontatu eskualdeko berri ematerakoan. Bai, hala da, mirari, bai, eta, bueno, horren berri emango dugu, eta, bueno, uh mhm. -huh. gozen hori hartunea, mirari. Bale, ba, hemen bertatik mugitu gabe orduan. Hori da, eh, bertatik bertara. Uh Katelsako langileen mozioan hartu dula udal batzak hau batez, eta tasak irukomal, euneko irukomalau igotzi adostu dute. Bai, hala da, joan den azteko azaztazkenean udal batzak egin zuten hori hartzuden, eta, bueno, bestak beste gain nagusi izan zituzten zen negoziak, eh, gainean, batetik eh, katelsa, katelsa enpresa dute, eta, bueno, horregatik eh, langileak, ba, bueno, eh, borrokan ari dira. Eh, bestak beste mozioak aurkeztu dituzte ba horsaldeko hainbat eh, udaletan tartean e, eh, oi hartzengoan e, eh, bueno emozio hori onartu egin zuten dago batez oi hartzengo zinegotziak eta bueno azken finean emozio horretan eskatzen zutena langileak langileek zen ba bueno e, beraien e, lanaren aitorpena egitea enpresari e, esatea ba bueno e, bateak eta bueno e, horien berri hori e, guzti horren berri ba bueno e, ematea ba bueno bai bidetan eta bai besterako tokietan orduan e, katelsako langileen borrokarekin bat egin du oi udalak eta libe berean e, eh, udal horretan ere ba bueno e, igoera orokorra iruko malakoa da eta bueno et, udal tasak 2013an eh, ba bueno e, geixiago izango dira oihartzenen mhm. Hortaz gain, irigintza diagnostikoa egiteko bide berriak abian jarri dituzte oi hartzungo udaletikan, lurren azterketa ikuspegi zabalago batetikan eginda. Ba, jala da, horrein arte, irigintza diagnostikoak egiterakoan, ba, bueno, batez ere, ba, bueno, gaizat batzuk lantzen ziren, oi beste era batera egin dute, izan ere, ba, bueno, lurren azterketa beste era batera egin dute, eta, bueno, eh, lurren e, kokapena lurren zatiketa o lurren eh, antolaketa, ba, bueno, nolait esateko, ba, bueno, beste ikuspegi batzutatik, kultura, e, eta, bueno, beste, beste ikuspegi batzutatik landu nahi dute oi eta horretan lehenen ari da e, oi hartu dala, ematera. Bueno, oie, oi pasatutakoak, e, lezora joango gara, atezatekoaren gaineko parte hartze prozesua abiatuko baitu bertako udalak. Bai, jonden ez horren berri, lezoko udaleko e, ordezkariek, e, alkatea, e, ainoa zabalo alkatea tartean, eta bueno, e, lezun jarriko dute, eta bueno, horren berri emateko taliberan herritarnen ekarpenak e, jasuteko, e, atezateko hau ba, parte hartze prozesua bian jarriko dute, e, lezun, hauzu zauzu bilduko dira lezorekin, e, ekartez eta bueno, eragilez eragile bilduko dira, e, eh, atezeteko azer den esplikatzeko eta libenan, ba, bueno, erretarren dituzten zarantzak, ekarpenak eta bestelako iritziak jasotzeko. Mm Esango dugu, oi hartzun irratian izango dela inoa zabalo aste honetan, eta, bueno, ba, xietasunak emango dizkigula. Bai. Horretaz gain, herri baratzetan izena emateko aukera e, amaseir arte, azaroaren amaseir arte luzatu dute. Bai, ala da, eh, herri paratzeak e, eh, egin dituzte lezon, e, eh, irurogei plaza, irurogei plaza, irurogei eremu e, antolatu dituzte, eta, bueno, e, o, guztietan, horietan guztietan parte hartu nahi dutenek, ba, bueno, izen ama bar dute, eta izen amateko epea, ba, bueno, azaroaren hasiera aldera e, zerretan zegoen, baina hori amaseir arte luzatzea erabaki dute, alik eta lezor gehienek e, izen amateko paratzea ditarako amaseian bugetuko da izen emateko aukera, eta bueno, hortik aurrera ingo da, ba, irurogei partzela edo plaza hoien, ba, zuzketa, izen artean. Uhum. Errenteria horeretan, e, eh, errenteriako ondakinen batzordeak aur jarriko da martxan, iritzi truke eta eztabaidarako. Bai, Arrentarriko udalak ere, ba bueno, eh, iri hondakinen gaineko gogo eta egin nahi du eta hori herritarrekin partekatu nahi du. Horretarako, ba bueno, Arrentarriko hondakinen batzorra sortu du, eh, alku kontseiluak eh, eta bueno, eh, iritzi eta hori abia jartzeko, ba batzarra kontratatu dituzte Arrentarrietan. Eh, gaur izango da eh, lehenengoa eta bueno, bertan binduko dira sinpelatzen, eh, deitu dituzte bat herritar, ba bueno, eh, ondakin sistemaen gaineko gogoeta eta eta Arrentarri eh, zat, honena zein izango zein izango datekin ba ausnartzeko Hortaz gain, eh, errenterian, Mariela Castro gitzaldia emango du Mikela Zulon ilan zortzian. Ba, jala da, eh, Mariela Castro, e, Raúl Castro, kubako e, agintalin nagusiaren, ba, bueno, bada. Eh? bueno, Mariela Castro lana batez ere, ba, bueno, gizarte ekintzetara bideratu da, batez ere, ba, bueno, feminismon eta mokum, emakumen, e, borroketan zentratu da, eta e, berak kuban egin duen lanaren berri emango du, e, ilaren zortzian, e, Mikela Zulon kartea Mariela Castro, e, uste dut, e, Mikel Azuleko itzalia arratxean izango gara, zazpitatik aurrean. Mm -hmm, ba, hortxe aukera ezin hobea. Eta, bueno, e, pasatakoak pasaian, e, azkeneko herria dugu, ekialde guzen geltoki berria baitago antxon. Bai, ala da e, antxoko sarrerako biribilgunen dago geltoki berri hori eta bueno, eh, zerbitzu die bai ospitaletara eta bai e, Donostiako unibertsitatetara doazen, zen ba erabiltzaileei. Gabezia hori dagoen antxon izaren da ba bueno, e, toki toki pasaian eta e, antxoko biribilgun horretan ba bueno, geltoki hori e, jarri dute eta bueno, e, dagoeneko erabiltzaileak e, gustela daude ez izanen ba bueno, zerbitzu baten arrina eta gainera ba aspaldikan zuten eskaeretako bat hori zen, eh, antxon e, eta bai ospitaletara autobus geltoki ezartzea. Donibanen kantu <coughs> jira lehenengo aldiz. Hala da, e, doki eskotan ditute kantu jira hor soldean, eta, bueno, mhm. e, lehen alde zituzti lehen doli manen, e, larun Aurretik ere egin zituzten kantu jirak, baina, e, bueno, era isolatuan. Orain, ere inunko horrean hasiko dira kantu jirekin, eta jate bakoitzeko lehenengo larun batean egin dituzte kantu horiek. Eh? Aurrekoa, e, larun egin zuten esan bezala, e, Euripean egin zuten, hala ere, sakon darrasko bildu ziren kantatzena, Euskal Kantuak e, Toni baletik zara bestera, eta, bueno, ekimena hilabetero ingo denez, da, ba, bueno, hori aukera San Darrek, eta, bueno, kanpo, mm -hmm. ere, ba, Euskal Kantuekin, ba, bueno, e, Bai, giroago esateko. Ba, oiexek pasatakoak eta datu zenei begira jarriko gara, erritik bertatikan, ikusteko musika, entzuteko artea erakusketa jarriko baitute e, ilan amabilan, udaletxeko areto nagusian, herri musikaren amaikagarren jardunaldiaren arira. Ba, ja da, e, soinuen e, fundezioak jarriko du erakusketa hori, amabitik aurre eta, bueno, egitaz mozabala barrian dagoen e, erakusketa izango da, izan ere herri musikaren amaikagarren e, jardunaldiak ingo dituzte, herrian, eta, bueno, horren e, araberako erakusketa izango da. E, bertan, ba, bueno, hainbat euskartzen ba, bueno, politika zer den atzaltzeko saiek ere ingurute fundaziokoek, eta bueno, zabalik ongo da, esan bezala, amabitik aurrean ekuskitari, eta letxeko aretona guzien. Bestalde, on Manuel Lekuonaren eriotzaren hogeita bosgarren urte hurrena narira, kulturrek italdeia ingo dute astazkenian, eta bertso saioa ostiralean. Bai, astazkenian bertan beteko dira hogeita bost urte, on Manuel Lekuona hile eh, Eta, bueno, e, udaletxean arratxean, ba, bueno, noreteko e, eh, kulturrekitaldia edo bidaltzea e, gorazarra egiteko ekitaldia eta liberean e, ostiralean betxo saio bain gute udaletxan ere bai. Orduan unmanuen lekuunaren astea izango dela, esan daiteke, oi hartzunen. Mhm. Errenteria horretan aldiz, igandean, irritxoen eguna, egun osoko festa. Bai, egun osoko festa da, e, zortzi gune antolatu dituzte, beti ere, ba, bueno, e, aurre aldiari begira, eta, bueno, zortzi gune horiek errenteria horretako, e, bueno, enbat zonaletan jarriko dituzte, eh, amaiketatik, e, arratzaleko zortzitara, engo dira irikita gune horiek, eta liberean e, kiroldegian e, bostetan e, Pirritz eta Marin, ba, bueno, e, ekitalia ingo dute, eta bueno, esan barra ba, sarrerak e, agot, agortzear daudela izan ere, ba, bueno, e, gerritxoen egunera, e, nik uste Euskal Herriko jende asko eta asko etorriko delako, eta bueno, mhm. e, ekimen uh berritzaia denez, ze izan ere, ba, bueno, e, mota lehenengo guna da, antoratzen dena, eta bueno, rentari baitan antoratute, eta bueno, bai egun osoan zehar ekimen asko dira, tartean, bostetan, gaztara guardako kiroldegian, peuritz porrotxe eta manibototzen eman aldea. Hortaz gain, film laburren lehiaketaren sariak emango juzten nesenen. Bai, ala da, eta, bueno, behatzidik, amaikara, hau da, e, ostiraletik igandera e, arrenteria iria film laburren lehiaketako filmak emango dituzte e, nizengo zineman, eta, bueno, aldi berean amaikan bertan, ba, bueno, lehiaketa horretako seriak emango dituzte, hainbat lehen aurkeztu dituzte lehiaketa horretara, e, iaz baino e, gehiago antolatzeiek esan digutenez, da, bueno, e, antolatzeiak pozita daude, e, aurte lehiaketak eman erkin, eta, esan bezala, ba, bueno, sari banaketen gute, amaikan, e, igandean, e, arratxean. Mhm. Pasaian, topoak eun urte bete ditulako, e, itzaldia eta erakusketa, antxon. Ba, ba, urte bat dira, ba, bueno, gaur egun topoa ezagutzen duguna, hau da, e, bueno, Eusko Trenbide Sarean barruko ba, zerbitu horrek, ba, bueno, antxo, antxo hartu zuela, bueno, antxon e, eh, geltuki ere ikizutela. Orduan, ba, bueno, e, hainbat ekimena antolatu ditu horren erdira, e, historia mintegiak. Tartean, bi harritzaldi bat emango dute, zazpitan e, antxoko kultura etxean, ba, bueno, piskate, topoaren gora berak zintuk izan diren azaltzeko, eta liberean, ostiralean, e, erakusketa zabaldeko dute kultura baita ere, ba, bueno, e, topoak, antxon topoak izan duen bilakaera, e, arrazki bidez, E, ikusteko. Hortaz gain, Alkartasuna Euskal Dantza Taldeak baserretar jantziak egiteko ikastaroa egingo du hilaren amabitek aurrera. Ba, jala da, hilaren amabian hasiko dira, eta bueno, begirako e, ikastaroa da. Eh? E, euskal baserretar jantziak nola egiten diren irekatziko dute Alkartasunako kideek, horretako hainbat adituk ere, baskolak edo, nolita ba, bueno, e, beraien jakindulia eh, jakinduria zabalduko dute, baizena izen duten artean, eta bueno, Bizkaia Gabonetara begirako ekimena da. Izan ere Gabonetan, ba bai San Tomasetan, bai e, bestelako ekimenetan, ba bueno, e, jendea basarritan jantzen da, askotan e, asko gustatzen du eta hoiek etxean bertan daiteko aukera emango dutela kartasuna dantza Eta bukatzeko e, lezora joango gara, egunaren gaineko balorazio egiteko eta beste hainbat gailantzeko batzarra egingo dute. Aste azkenean, ibai ondo bai, elkartean. Ba, jala da, e, egin zuten eh, joan den e, urriaren nugita zazpian, narun bat lezon, eta bueno, horren balarra zeiteko, eta bueno, e, lezon personaldeko mugimenduak ezen bardu e, berri izateko, ba, bueno, e, e, azkenean, ibai ondon e, zazpitan. E, Aliberean ere, e, pestatzen prestatzen ere, bilkura izango dula, jagina zeute lezoko herrirako kideek. Bueno, ba, oiek, izan ditun pasatako albisteak, datozenak ere, hortxe, arpidetzeko aukera urko? Bai, arpidetzeko aukera izateko, ba, bueno, e, telefono ondoi bat egitea, e, besterik ez dain behar, e, telefono hau da, behatzi 0 bi, zortzi bi, 0 bi, bat. Bueno, entzulei gogoratu eraziko diegu, oarsobidasoa.itza.infon, e, informazio eratu dutela, eta sartzeko bildurri gabe. Bai, ara da, aizu mirariko zatxo bat. Bota. E, Relazen zugitein gaur, ez da? Ez. Ez, hobeto, ez? Obeto, obeto, Bai, bai, bai, bai. Egunak hobeto hasten diola edo Bai, e, nik uste dut gustuko ezitugunak bueno, izan bin asteare, ba bueno, e, komunidera eta bueno, eh eskerrik asko gehiatzea teratzeatik, urte hongo balitz gai aterako Noski. Ikate ez darra jotzeko edo bueno, astelena astelenari, ba bueno, uste toke batek emateko, bai, bueno, mirari eskerrak regalaren gaia ez Bueno, futbola ez delako dena izaten asko, batzuntzat, eta orduan, ez zaigu inporta ez hitzeitea hortaz. Eh? Bai, ala da, zaudien ez futbola ez da dena, e, eh, e, eh, are gehiago fula gutxi-gutxi da, eta mm -hmm. bueno, mhm. Ba, guk jarraituko dugu eskualdeko berri ematen, eskerrik asko urko etxe beste, gaur egurian izateatikan. an. mirani, mi eskertu dai. Aio. Aio. Thank you.